cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce a kan sarki gizo da ƙwarƙwata. wata rana a can kusa da garin da gizo ke sarauta wani tsoho yana cikin gonarsa yana kashe ƙwarƙwata sai ya ga wata ƙatuwar ƙwarƙwata har ya haɗa manyan yatsunsa zai mutsuke ta sai ta ce da shi kada ka kashe ni zan yi maka tsaro a gonarka kada ka kashe ni sai ya tambaye ta idan na barki me za ki yi min sai ƙwarƙwatan nan ta buɗe baki ta ce kai dai ka sake ni a cikin gonarka za ka ga duk abin da zan yi maka mamaki ya kama wannan tsoho sai bai yi wata wata ba ya sake ta a cikin gonarsa kamar yadda ta mai umarni ya yi kamar ya tafi gida amma sai ya samu wuri ya ɓuya ya laɓe yana maƙe sai ya ga wasu fadawan sarkin gizo sun zo gonar sata da suka je za su yanki harawar wake sai kwarkwatan nan ta fara waƙa tana cewa ye caca belle ye caca belle ko belle fadawan sarki ko belle sun zo satar wake ko belle su kaiwa dokin sarki wakar kwarkwata ta ratsa fadawan sarki sai suka fara rawa da sarki gizo ya ga shiru sai ya tura dogarawansa wato su kiyashi da kyankyaso da fara su kamo fada wanda ya tura don su yanko harawar wake dogarawa na zuwa suka ce da fadawa yaya sarki ya tura ku ciyawa kuka yi tsamanku to an ce mu kama ku sai fadawan nan suka ce da dogarawan sarki ku taɓa waken nan kuma ku ga abin da ke faruwa da dogaran nan suka taɓa waken kamar za su yanki harawar sai kwarkwata ta shiga abin da ta saba yi na waƙa tana cewa aye caca belle aye caca belle burabusko bella fada wan sarki burabusko bella dogara wan sarki burabusko sun zo satarwa ke burabusko su kaiwa da waken sarki su ma dogarawa suka kama rawa ba damar komawa fada balle sarki gizo ya san me ake ciki da dadewar ta yi yawa sai sarki gizo ya taso baradansa wato manya-manyan mayakansa irinsu ƙudan zuma da kunama da sari kutub da macizai da rina da ƙwarƙwasa da ƙwarƙwasa domin su ma su kamo masa fadawa da dogarawa saboda sun yi wa sarki ƙiuya suna isa suka fara dakawa fadawa da dogarawa tsawa suna cewa sarki ya aike ku yankan harawar dawakinsa ba ku koma ba ku rena sarki kenan ko fadawa da dogarawa ba su tsaya wani wani ba sai suka ce da sojojin nan ku taɓa waken nan kamar za ku yanki harawar ku ga abin da zai faru habawa sai suka taba sai kwarkwata ta fara rera waƙar nan da ta saba sai su ma suka kama rawa da sarki ya ji shiru sai ya je gonar shi da kansa a fusace yana isa sai ya ga baradansa da dogarawansa da fadawansa suna ta ɗirkan rawa ba ƙaƙƙautawa a wannan gonar sai ya faɗa su da faɗa da suka garin sarki gizo ya ɓaci sai wasu daga cikinsu suka ce ranka ya daɗe taɓa waken nan kamar za ka yanki harawar nan ka gani gayawa sarki haka ke da wuya sai ya ƙara harzuƙa sai ya ce zan sa a fille muku kawuna baki ɗayansu sai suka ce don girman ikon da ke hannunka ka taɓa waken nan ka ga abin mamaki sai sarki gizo ya taɓa wake da hannunsa hannunsa ko na sauka a kan waken nan sai kwarkwatan nan ta shiga aikata abin da ta saba na wannan waka to sarki gizo bai yi rawa ba saboda shirinsa ya fi na kwarkwatar wato hatsabibancin sarki ya fi na kwarkwata ƙarfi sai ya ce da fadawansa sai wannan kai wannan gonar wacce ce kai wannan gonar ta wace ce tsoho da ke maƙe bai bari fadawa sun yi wa sarki jawabi ba bai san sai farat ya fito ya fada a gaban gizo ya ce mai duniya ya daɗe ni ne mai gonar nan sai sarki gizo ya ce wani aiki kai wa gonarka take yin haka sai tsohon nan ya ba sarki labarin yadda suka yi da kwarkwata sai sarki gizo ya ce tana ina nan da nan ya ɗauko ta ya aje ta gaban sarki ya miƙa masa ita sai sarki ya ce da tsoho yana son ya bar masa wannan ƙwarƙwatan, kuma ya sa ta saki fadawansa da dogarawansa da baradansa da ta sa su rawa da ya roƙe ta sai ta sake su suka daina rawar kuma ta mallakawa sarki kuma ya mallakawa sarki kwarkwatar sarki gizo saboda jin daɗi ya kawo kuɗi masu yawa ya ba tsoho shi kuma ya tafi fada da wannan ƙwarƙwatar duk sanda yake jin nishaɗi sai ya sa ta zo ta rera masa waƙoƙi iri daban-daban duk sanda yake cikin raha sai ya tsokani dogarawansa da fadawa da sojojinsa ya ce na gaban sarki waɗanda ƙwarƙwata ta ce su da yaƙi sai duk a fashe da dariya haka dai sarki gizo ya ci gaba da tafiyar da mulkinsa tare da fadawansa da dogarawansa cikin jin daɗi ƙurungus kan kusu wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan wata yarinya mai suna talume. wata rana wata yarinya wai ita ta lume sun je daji cin ɓaure ita da ƙawayenta da sauran 'yan matan garinsu tare da kuma yayyensu mata bayan sun gama shan ɓaure sai yayyen yaran nan suka ce da su kowace ta share hannunta ta goge bakinta kuma kada a ce za a ɓoye a kai gida ashe ta lume ta ɓoye ashe talume ta ɓoye wani ɓauren domin ta kai wa mahaifiyarta ga kuma danƙonsa da ta bari a hannunta ba ta share ba domin ta riƙa lasa a kan hanya suna cikin tafiya sai ta riƙa tanɗar hannunta tana jin zaƙin ɓauren nan har suka isa gida da ta kawo ɓauren ta ba mahaifiyarta sai ta tambaye ta da cewa kai wannan ɓaure da zaƙi yake ina kika samo shi sai ta ce da ita ni da su yaya muka samo shi a daji ana nan ana nan ran nan sai ta lume da ƙawayenta sun shirya za su je biki sai ta roƙi mahaifiyarta da ta ba ta aron zannuwanta ta ɗaura da mahaifiyarta ta ji haka sai ta ce mata zan baki to amma sai kin kawo mini irin ɓauren nan na kwanakin baya sai luma ta ce to bari in je daji ko zan samo shi ta kama hanya tana tafiya har ta kai ƙarƙashin ɓaure ta rasa yadda za ta yi sai ta kama waƙa tana yi ma ɓaure yana mayar mata suna cewa Ɓaure ɓaure ka bani ɓaure in ba ki ɓaure ki kai mawa in kai wa babata. Ki kai wa baban ki ta ba ki me ta ba na kaya in je biki. ‘Yan mata duk sun tafi samari ma duk sun tafi. Sai ɓaure ya ce mata ta iya waƙa kuma ta je ta nemo kashin shanu ta kawo masa kafin ya ba ta ‘ya'yansa. ta kama hanya ta samu shanu suna kiwo kamar yadda suka yi da ɓaure ga waƙar da ta fara suka amsa mata shanu shanu ku ba ni kashi mu ba ki kashi ki kai ina in kai wa ɓaure sai shanu suka ce ki kai wa ɓaure ya ba ki me ya ba ni ‘ya'ya ya ba ki ‘ya'ya ya ba ki ‘ya'ya ki kai ina in kai wa babata ki kai wa baban ki ta ba ki me ta ba ni kaya in je biki ‘yan mata duk sun tafi samari ma duk sun tafi sai ɗaya daga cikin shanun nan ta ce ki je ki kawo mana ciyawa mu ci sai mu yi kashi ki kwasa sai ta ce to ta doshi inda ciyawa ta fito ta yi lif-lif koriya shar gwanin ban sha'awa ta ce ciyawa ciyawa ki bani ciyawa haka na ita ma ta rera wannan waka har dai ciyawan nan ta ce hanzarta ki ɗebo ruwa ki kawo ki zuba mini in ya so ki yanke ni ki kai wa shanun yarinya ta ce to ciyawa na gode da ta isa bakin wani babban gulbi mai ruwa gare-gare sai ta ce gulbi-gulbi ka bani ruwa da gulbi ya tambaye ta ya ce in baki ruwa ki kai ina sai ta ce za ta kai wa ciyawa ne domin ta yanke shi ta kai ma shanu su kuma shanu su ba ta kashi in ya so ta ɗauki kashi ta kai ma ɓaure ɓaure kuma ya ba ta 'ya'ya domin ta kai wa mahaifiyarta ɓaure ta ba ta kayan da za ta je ta biki sai gulbi ya ce kai wannan yarinya da ƙoƙari kike zo ki ɗebi ruwan da za ki kashe wa ciyawa kishin ruwanta domin ta yarda ki yanke ta yarinya ta ɗebi ruwa mai yawa salka salka ta je ta zuba wa ciyawa ciyawa ta ƙara kyau abin sai wanda ya gani sai ta ce da tulume yanki yadda zai ƙosar da shanun domin su yi kashi da yawa sai ta yanka ta kai wa shanu suka ci suka yi kashi mai yawa kuma mai kyau nan da nan talume talabci kashin nan ta kai wa ɓaure ya yi murna da wannan kashin shanu da bai taɓa cin mai daɗi irinsa ba sai shi kuma ya zubo mata ‘ya'ya masu yawa waɗanda suka nuna lugub da ɗiba ta kaiwa mahaifiyarta ita kuma ta yi godiya ta kawo kayan da ta nema ta ta talume ta sa kaya ta je wurin biki tatarar an gama biki amma kuraye suna yin nasu da kurayen nan suka ga talume sai suka yi ta kanta za su cinye ta sai ta gudu suka bi ta ba su tsaya ba har gida a gidansu kuma sai ta tarar an rufe ƙofar kowanne ɗaki sai ta doshi ƙofar ɗakin mahaifiyarta ta ce iya buɗe mini ɗaki sai mahaifiyarta ta ce abin da ya biyo ki ya cinye ki ta yi ta bi ɗaki-ɗaki ba wanda ya buɗe mata amma da ta je ɗakin kakarta ta buga sai ta buɗe mata da kuraye suka ga ta luma ta shiga ɗaki sai suka haƙura saboda tsoron ko tarko aka yi masu yara-yara saboda halin lokaci za mu dakata a nan in ya so a tatsuniyarmu ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin muhammad umar ni aminu jibril kwadaba ku riga ke mana fatan alkhairi